toichos kai palos toichos sparatomenos hupo palu biaios e phonei ti me sparateis meden e di che cota kai hos uk ego feisin aitios tutu al ho opisthen sfodros me tipton